Iskaichunka ka capítulo. Felix España opagnimpi Pablopa defiende kushanmanta. Pichga punchaumantam KUNAPA JEFEN Ananías, chayramurja tertulo tío abogadontin, NASPA HUAKIN kamachikoh kunapiwan. Pablota kupagmi prefecto PRESENTA corjaco, Chaymi Pablota KARAMOPTINKO Abogado Tértulo acusaita hallaikor cainata. Señor Prefecto Félix, yachaywan gobiernas haikiraikum Pi imakunapas allinkachkan, hinaptinmi haukalla kausakuniko. Ancharexis rexisqa Prefecto Félix. Tuku imapas allin ruras haikimantam, llaqtaykupi llapayan runakuna anchanchata Y Chaga amaina kaspaikia. Ratulla uyari yabaico Kay pesteonjo y hinam. Tukuy judio judiokunata rakinan. Paigan Nazareno partidomanta cabecillanmi. Aperos despreciaptinmi, Leini leyniykuman hina juzgaita munarjanico. Azuanga, comandante Lisiasmi hamoruspan Pablota amos pa niwarjako, papablota Pablota copa. Munaspaykega, tapoy Chirap akusasqaykuqa chiqapkasqanta yachanaykipaq. Chaynata tertulo rimaruptinmi, judio kunapas, ari kunaja chigapunim, nerjako Inaptinmi rimanampaq Pablota prefecto Felke Sillascharja, chaymi Pablo nerja. Hangmi kay una una Iwataña juez kachkanki. Chaymi ancha kusikuywan kunan cosa dios ta dios Diosta adoranaypa Jerusalén llaqtaman chaarqani. Munaspaykija chayna kasqantam Templo Templopiqa, uñunakunanku wasipiqa, hinaspa kallikunapiqa, manan piwampas manamá nitagmi chahuatapas hatarichirganichu. Manama chayna rurachkaqtachu ñuqataqa Akusawas Akusawasqankumantaqa, manan manan un unkimancho ichajamanam nika kunichu. dios nintam adorani, mosoqyasichikuyman hina. Chaitam paykuna ninku, rakinachich partido nispa. Ichaqa ñuqapas creenim, moesespa hinaspa Diosmanta manta lliw qillqasqantaqa. Ñuqapas paykuna hinam, confianzawan suyachkani allin runakunatawan man allin runakunata, amuq causa Dios kawsarichimunanta con Dios conciencia conciencia y concienciaypa causa Una munani. cona watakunamantañam, Jerusalén llaqtaman kutirqani, wakcha judiokunapaq y qullqita apaspay. Chaynataq Diosmanpas ofrendaykunata hunaypaq. Chayta rurachkaptimi, jamo laumanta templó templo templopi rikurwarqaku. chaira topeja, Costumbraykuman hinam chuyanchakusqa kachkarqani. Ichaqa manam chaqwata ruraspaychu, nitaq achka runakunawanchu. Sichu contraypi imapas kaptinqa, asialaumanta hamuq chay judiokunachiki, kayman hamuspa akusawanmanku. Manachayqa, kaypi kaqkunaya nichunku. Kurtipi kaspay imapas mana allin rurasqaymanta. Ruraspayqa rurarqani kayllatam. Paikunapa hayllampi kachkaspaymi, haparirhani wañuqkunata Dios kawsarichinanmanta yachachisqayraykum, juzgawachkankichik, nispa. Pablo panisjanta prefecto Félix Jesucristo manta yachachikuyta allinta jefe soldado kunapa jefe inglesia hamuptinñam, kay tumanta allinta yachasa nispa. Chaynata rimaruspanmi, Chay huñunakuyta ...capitán nintam kamacherja... ...cuidaichik Pablota. Amam kichikcho... pipas watukamuspan yanapanantaja. Nispan. Una inigmantañam, prefecto judía judía warmin Palacio palacio Pabluta Pablota Jesucristo man inikuimanta huyanampa... Runapa allin ...tentación kuna Aguantaimanta, Inaspallapalang runakunaha Dios kanang manta, Pablo rimaruptingmi, prefecto pang nerja, pasakuyña, ichapas Apapiña hayachimusqayki, nispa. Jolje junanta munaspangmi achka kutita hayachimuq paywan Isca Iskay wataña pasaruptingmi, Félicos lluqsikorqa prefecto manta. Inaptingmi Porcio festoña, y yaykurqapay parantimpi. Pelikismi, cuya kuyachikuyta monaspan, Pablota hina presullata sajerorja.